вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці сёлета ў сярэдзіне кастрычніка у менску памёр иван шамякін а у сярэдзіне снежня у вільні кастусь шышея у Згадваючы іх, я не мог адчапіцца ад думкі пра іхнае чалавечае падабенства, псіхалагічнае ў манерах і нават чыста знешняе. Такія два зухаватыя сялянскія сыны ў маладосці і два невысокія дзядкі ў старасці. Не надта красамоўныя, але спрытныя на пяро яны амаль аднагодкі два беларусы і два ветэраны другой сусветнай вайны ужо на пенсіі яны з аднолькавым пачуццём і аднолькавымі дэталямі апішуць сваё вясковае дзяцінства у шамякіна гэта будзе кніга ўспамінаў карэнні і галіны у шышэі пакуль яшчэ не названы рукапіс кнігі пра ўласнае жыццё. Лёсы абодвух так ці інакш звязаныя з літаратурай і з родным словам. Зрэшты, як і лёс самой іхнай краіны і нацыі. Шамякін стане народным пісьменнікам, а шышэя гулагаўскім карэспандэнтам Ларысы генніюш. Урэшце і апошнія даты іхнага немалога 80-гадовага жыцця прыпадаюць на гэты вось канец 2004. -го. Але яны ніколі не спатыкаліся адзін з адным, можа быць, нават толкам ніколі і не чулі адзін пра аднога. Два бакі аднаго медаля не спатыкаюцца ніколі. На адзін з іх заўсёды свеціць сонца, а другі праходзіць свой шлях у ценю толькі сярэдзіна ў гэтага медаля з аднаго матэрыялу яна непадзельная у аднаго з іх цэлая бібліятэка напісаных ім кніг у другога пакуль толькі рукапіс з першых словаў выпісаных прыгожым каліграфічным почыркам ён заварожвае сваім натуральным духам нібы той баркулабаўскі летапіс у пачынаю пісаць і не знаю ці закончу, маючы ўжо 76 гадоў. Апішу таму, што з роду стаська ў шышэяў, як мужчына я апошні. Два беларусы, два ветэраны другой сусветнай вайны, ветэраны розных бакоў лініі фронту. І цяпер самы час распавесці пра поўную супрацьлегласць гэтых людзей. падзел пачаўся ўжо з нараджэння. Адзін народ, адна мова, адзін вясковы побыт. Словам, іхны дзіцячы свет быў той самы, але. У заходняй Беларусі у тым атачэнні, дзе гадаваўся шышэя, польскую ўладу людзі ўспрымалі як чужую і, натуральна, задумляліся пра тое, што ўлада ўрэшце мусіла б быць свая. Што да Івана Шамякіна, дык ён і нарадзіўся і гадаваўся ў зусім арганічным асяроддзі ў часы прышчэпаўскіх хутароў і беларусізацыі. Прасцей кажучы, мова сям'і і вёскі была тая самая самае, што мова адміністрацыі і школы. Гэта значыць родная. А калі ў 30е з'явілася мова расійская, дык яна ўжо ўспрымалася як мова гарадская, як наступная прыступка тваёй уласнай біяграфіі, як мова вялікай культуры да аграмадных бібліятэкаў, якой ты дарастаў пасля сваіх сярмяжных вясковых беларускіх кніжак перайсці на расійскую было гэтаксама натуральна, як апрануцца па-гарадскому і выправіцца з свайго хутару ў шырокі свет. І гэты свет таксама ўспрымаўся як арганічна твой, як працяг твайго дзіцячага, хоць быў ён ужо нашмат больш складаны са сваёй сістэмай пастак і ямінаў і ад твайго ўмельства залежала ці патрапіш ты ў тыя пасткі ці разумна абыдзеш іх пазбегнеш да носу арышту ярлыка ворага народу расстрэлу але ўсё гэта падкрэслю было тваім арганічным светам твоя беларуская вёска і твой расійскі горад мурманск за які табе давядзецца ваяваць і сталіца москва наша Москва, наша Росія любіць падкрэсліваць Лукашенко, бо ён чалавек такога самага выхавання, закладнік гэтай самай сітуацыі. грушы шэі мова сям'і і вёскі ад пачатку рознілася з мовай адміністрацыі і школы. Начальства было прышлае чужое і таму ўспрымалася варожа. І калі на змену палякам прыйшлі саветы, а гэта былі ўжо не тыя саветы, пад якімі нарадзіўся і выраз шамякін, гэта былі рускамоўныя саветы, Дык яны таксама ўспрымаліся шышеем і ягонымі землякамі як чужая ўлада. Мова сям'і зноў не супадала з мовай адміністрацыі. Больш затое, но новая ўлада ў параўнанні з папярэдняй паводзіла сябе зусім ужо не па-людску. Сілаю адбірала ў людзей гаспадаркі, заганяла ў калгасы, масава вывозіла сялян у Сыбір. Панавалі яны нядоўга, але запомніліся як кашмар. Наступны кашмар настаў разам з нямецкай акупацыі. Натуральна, і гэта была не свая ўлада, чужая. Шышея і ягоныя раўналеткі заходнікі апынуліся перад шырокім выбарам, пакутліва шукаючы ды не знаходзячы свайго арганічнага шляху. Вось цытата з ягоных успамінаў. каб знішчыць партызанаў у беларусі нямецкае камандаванне прысылала карныя атрады розных адшчапенцаў грамадскасці з рускай свабадзіцельнай арміі пад камандаваннем генерала камінскага казакоў батальёны літоўцаў украінцаў і вся гэтая армада всякага зброду нішчыла нашых людзей і іх дабытак жыццё асабліва моладзі стала кашмарам куды было кінуцца каб выжыць немцы мабілізуюць бальшавіцкія партызаны мабілізуюць працаваць у акупацыйнай адміністрацыі у школе на вёсцы небяспечна партызаны застрэляць неяк спаткаўшы свайго настаўніка беларуса бузука аркадзя пытаю як выжыць у даны перыяд гаворыць пацярпі даў пачытаць бюлетэнь беларускай незалежніцкай партыі подбяры добрых сяброў і чакай у калі я вяртаў бюлетень бузук сказаў цяпер у цябе партыйная клічка верас конец цытаты словам выбіраць было з чаго і не было з чаго бо свайго выбару не было і на гэтым тле прапанова ўступіць у беларускую незалежніцкую партыю выглядала сапраўдным шанцункам удзел у чужацкіх гульнях нямецкіх расійскіх польскіх украінскіх літоўскіх непазбежна прыводзіў да злачынстваў супраць сваіх шышэя рабіў маральны выбар цікава а калі б тады на пачатку вайны шышэя сустрэў не свайго школьнага настаўніка а івана шамякіна што перамагло б адзінства крыві паходжання мовы ці прыналежнасць да ўлады. У Шамякіна паўтаруся ад нараджэння не было праблемы сваёй улады. Яна савецкая з усімі яе, скажам так, недахопамі была яму арганічна сваёй. Апроч таго, яна была магутнай, звышмагутнай у гэтых абставінах. А што прапанаваў шышэю аркаць бузук? нейкую аматарскую і кволую зусім безуладную і падпольную суполку дарма што названую партыяй не не зразумелі б адзін аднога шышея і шамякін у найлепшым выпадку шамякін параіў бы шышею перабрацца да сваіх туды дзе наша москва а для шышеі гэта прагучала б усё адно што да немцаў ці да палякаў словам не паразумеліся б Thank you. Але вось што ва ўсім гэтым важна. Калі праз шмат гадоў Іван Шамякін падымаў кілішак за вялікую перамогу савецкага народу над нямецкімі фашыстамі, інакш кажучы, святкаваў трыюмф сваёй улады у атмасферы патасу і планетарнага значэння той перамогі, Шшэя рабіў у сваіх успамінах запіс не такі планетарны, але для гісторыі ўласнага народу і сваіх землякоў нашмат больш істотны цытую у 42 годзе улетку быў выкінуты расійска-бальшавіцкі дэсант які раскідаў улёткі з загадам да былых байцоў чырвонай арміі з'явіцца ў лес а хто не з'явіцца будзе залічаны дэзертырам у лесе выдавалі зброю і паводле распрацаванага масквой метаду партызаны пачалі дзейнічаць метод быў просты у вёску засылаўся снайпер які затаіўшыся між будынкаў страляў у немцаў што праязджалі міма у За гэта немцы акружалі вёску і запальвалі будынкі, расстрэльвалі жыхароў тыя, хто мог уцалець, папаўнялі партызанскія атрады. канец цытаты. Шышэя заўважае, што ў прыбалтыцы і краіне гэты метад не меў выніку, бо там збройныя сілы ўласных народаў хутка ліквідавалі гэткіх змагароў. Інакш кажучы, касавалі правакацыі немцаў на знішчэнне мірнага жыхарства. Украінцы і прыбалты разумелі, што ні немцы, ні саветы не ёсць для іх уладай сваёй, і іхная задача зберагчы жыццё сваіх людзей ды наколькі магчыма наладзіць іхны быт пакуль інтарэсы варожых імперыяў перакочваюцца над нашымі галовамі туды-сюды для нас найважнейшае выжыць цяпер працяг цытаты беларусам арганізаваць самаабарону немцы дазволілі толькі ў кастрычніку 43 -го году і І вось тут увага тое, для чаго прыводзіцца цытата. Шышэя піша: калі б немцы дазволілі арганізаваць у беларусі збройную самаабарону хаця б на год раней не было б столькі бязвінных ахвяраў У гэтым сказе лёгіка шышэі супадае з лёгікай любой неімперскай нацыі падчас сусветнай вайны і канчаткова разыходзіцца з лёгікай шамякіна. Шышэя разважае пра кожнага свайго земляка забітага невядома кім і за што, як пра найвялікшую страту перапынены рот аднятую будучыню. А Шамякін славіць вялікую перамогу, да якой, безумоўна, спрычыніўся, не беручы ў разлік усялякія прыватнасці. Напрыклад, тое, што ягоная Беларусь адзіная з так званых краінаў пераможцаў, якая выйшла з вайны, с тэрытарыяльнымі стратамі. Як такое можа быць? Ну, у савецкія часы гэта асабліва і не адчувалася ў маштабах ад бугада курыл, а сёння міжволі пачынаеш задумляцца як такое магло быць і калі не ідэалогія вялікай перамогі а звычайная чалавечая нармальнасць у нас усё ж пераможа мы зусім по-іншаму будзем глядзець і на тыя страчаныя землі і на тыя спаленыя разам з людзьмі вёскі уяўляеце калі б гэтыя вёскі засталіся жыць радыё свабода вострая брама разглядаючы дыаметральна процілеглыя лёсы двух беларускіх герояў мінулага стагоддзя івана шамякіна і кастуся шышэі пачынаеш разумець што гэта аверс і рэверс аднаго медаля у Шышея і іншыя заходнікі, калі траплялі ў гулах, не маглі зразумець, чаму яны здраднікі радзімы, якой радзімы Польшчы ці савецкага саюзу, грамадзянамі якога яны ніколі не былі. А можа, гітлераўскай нямметчыны, якая сёння найлепей адпавядае ўяўленнем Лукашэнкі пра прэзідэнцкую рэспубліку. Дык хто тут мае права папракаць іх сапраўдных патрыётаў гэтыя прыезджыя з рассеі з гулагаўскага тылу маёры. Нават і ў нашым часе іншы раз пачуеш, не судзіце, бо была іншая эпоха. Вось гэтага якраз шышэя і не мог зразумець да канца сваіх дзён не было ніякай іншай эпохі, калі ты проста нармальны чалавек на сваёй зямлі. Было ачмурэнне адных і трагедыя іншых неачмурэлых. Гэтыя другія проста не згаджаліся аддаць сваю чалавечую годнасць, сваю мараль і сваю мову. Гэта было даражэй за жыццё. А тыя першыя разумелі гэта і цынічна адбіралі ў другіх свабоду здароўя і жыццём не буду удавацца ў тыя катаванні, якія шышэя зазнаў у менскай амерыканцыі пасля угулагу. Урэшце ён атрымаў не на ўсю катушку, а 10 гадоў. Чаму? сам тлумачыў гэта тым, што ні ў чым не прызнаўся і не падпісаў ніводныя паперы мне ўдалося адшукаць запіс гутаркі з кастусём шышеем якую гады тры таму занатавала з ім у вільні татяна сапач это быў ці не першы публічны выхад кастуся шышеі з уласнымі згадкамі бо дагэтуль у вільні лічылася што шышея маўчыць паслухаем якім чынам сам ён тлумачыў сваю пазіцыю а ў выніку і свой лёс чамусь мне здаецца что тых людзей якія сапраўды вытрымалі гэтыя пакуты і не зламіліся было не шмат эту редкасць было вот калі спатыкаемся ўжо потом як з лагера выйшлі все яны подпісписали что ім гаварілі а про сябе вы сказаць не можаце что дазволіла вам гэта вытрымаць страх страх за сям'ю за друзей трэба же гаварыць з кім я вёў допустим ну скінулі мяне десанта я ж дзе то быў у кого то быў то бок вы больш баяліся э, за іншых чым для сябе я совсем не баялся я один я прапаў ідзеі мае ўсе рухнули потому что мяне злавілі яны што хочуць той робяць со мной ну, няхай скорей робяць няхай я памру скорей я Ну раз я не, не могу ничего, я же присягал, я клялся перед Богом, что не выпущу я зброи свои, пока не убачу батьковщину свободной. Я клялся перед Богом, как мне следователь говорит, так ты что, веришь в Бога? Ты же молодой человек, ты ж не глупый. Ты веришь в Бога. Говорю, а вы не верите в Бога? Ну вот, что вы можете со мной сделать? Ничего тому, что Всевышний бачить, что я честный человек, что я никого не убивал, что я не стрелял. И не допустит, чтобы ты меня убил. Бог не допустит это. Ты бессильный против Бога. В 82 году меня вызвали, значит, у Минск, у КГБ па рэабілітацыі лускевічаў. Яны напісалі, каб іх рэабілітировали. І поэтому мяне вызвалі, каб я аб іх што-нибудь сказаў. Как ты думаешь, вот яны просяць рэабілітацыі. Ну дадайце так ім твою рэабілітацыю. А почаму ты не просіш? Я, я не знаю, якую рэабілітацыю. Я бязвінна сядзеў. У каго же мне прасіць? Змянілася власть такая ці што? Не власть же тая сам. Ну каго мне прасіць? У того ж прокурора, который мне подпісаў это 10 гадоў. Ну няма у кого прасіць. І вы не рэабілітаваны да гэтага часу. Не. Не? Такім чынам пасля вайны кастусь Шшэя атрымлівае 10 гадоў гулагу за сваю службу ў беларускай краёвай абароне. Ягоны камандзір Барыс Рагуля, сабраўшы іхны наваградскі швадрон, так і сказаў ім: саветы вяртаюцца і хто з вас адчувае небяспеку, хай падаецца на захад, а хто не адчувае, вяртайцеся да хаты. Шшэя вярнуўся. Трэба жыць на сваёй зямлі асабліва калі ты ў вайну ратаваў жыцці сваіх землякоў а яшчэ асабліва бо неўзабаве ў беларусі адбудзецца рэферэндум пад міжнародным пратэктаратам і натуральна твоя любая краіна стане ў выніку незалежнай і вольнай з'явіцца нарэшце тая свая ўлада а шышэю не пашанцавала. Калі спрабуеш увязаць свой уласны лёс з геапалітыкай сусветных імперыяў, трэба рабіць гэта з пэўнай доляй цынізму, а цынікам шышэя не быў. Лёс нашых герояў пасля вайны так ці інакш звязаны з літаратурай. Шамякін становіцца прызнаным празаікам, рыхтуецца да атрымання сталінскай прэміі і да ўваходжання ў бсэсэраўскую эліту. Шышэя ў лягеры ў Інце, гэта рэспубліка Комі, вядзе таемную перапіску з Ларысай Геніюш. У яе псеўдонім мама у яго цыкута. А чаму вы выбралі гэтакі псеўдонам для гэтых ксіваў цыкута чаму цыкута цыкута я знаю як александра македонского отравілі цыкутай і калі я быў у бытавых лагерах дзе бандзіты злодзеі сперва мяне туда кінулі в этой карлах там я быў ужо як дахадзяга мяне на сельхоз привезлі а около этого сельхоза озеру там у гэтым возеры плавае цыкута. Это такая рэбка, только карэнне белыя і доўгія. Яна плавае паверху, а карэнне дастаюць да зямлі яна пытанне бярэ. А людзі то галодныя, калі гэтае возеро разліваецца, выкідвае гэтую цыкуту. Эта цыкута на шльдах на гэтых плакатах нарисовано, каб не ели этой цикуты. Цикута – это смерть. Я взял псевду это. Пасля распаду ССР, думаю, перад шамякіным паўстала мноства невырашальных пытанняў. На вачах і пад нагамі рассыпаўся ягоны свет. Шшея, які пасля гулагу вярнуўся разам з жонкаю ў вільню і адпрацаваў тут да пенсіі ў тралейбусным дэпо, бачыў, што з пераменамі свет вакол яго становіцца больш адпаведным звычайнай чалавечай лёгіцы, больш нармальным. Ягоная Беларусь стала незалежнай краінай. Словам, на вачах і пад нагамі ягоны свет з аскепкаў пачынаў збірацца ў цвёрдую глебу. Вось калі шышэя, які маўчаў пра сваю біяграфію дзясяткі гадоў, загаварыў. Больш затое пачаў пісаць успаміны. Тым часам Шамякін пахаваў жонку і з жалем назіраў, як амаль што нічога не застаецца ад ягоных ляўраў і ўсесаюзнага прызнання. Кудысьці фатальна прапала арганічна свая для яго ўлада, у рамках якой ён зрабіў сябе сам стаў пісьменнікам усесаюзнага маштабу заслужыў сабе пэўны дабрабыт цяпер усё гэта сыплецца на вачах а тут яшчэ старасць старасць на нейкі час зноў зраўняла нашых герояў два хворыя старыя з цяжкасцю занатоўваюць апошнія згадкі пра сваё ўласнае жыццё на выхадзе гэтага жыцця адзін з іх перанес вялізныя страты другі атрымаў каласальныя набыткі Ну і што, што жыў шышэя беднавата і без нейкай публічнай увагі. Затое яму няма больш ад каго хавацца і ён ніколі ні на хвіліну не здрадзіў сабе, сваёй чалавечай нармальнасці. А гэта для яго самы вялікі праз усё жыццё скарп. тут ім сустрэцца не выпала, але яны абавязкова сустрэнуцца там. Аверс і рэверс аднаго медаля. Двое з аднолькавым прыходам і аднолькавым зыходам. Яны сустрэнуцца і злучацца, бо там кажуць, няма аверсаў і рэверсаў, а ёсць толькі душы. Гэта значыць, што там зноў стане адзінаю іхная беларуская душа. А ўсё, што іх адрознівала, засталося нам для добрага, як казаў скарына навучэння.